La prononciation du breton, cinquième partie. Plustri, pratiquer. Premier exercice. Mour. Bit. Kir. School. Tis. Pire. Kous mille, Put. Glip. Deuxième exercice. Ker, ker. Dor, dour. Pot, pot. Zoneres, zoneres. Couscous. Col, cool. Laisse, lisse. L'air, lire. Ker, kir. Père, pire.